buzuzinda gusa bibagiye gufungura ibyo kurya bifasha amagara yacu Mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabitangaje kuri uyu wa kabiri hatanguzwa ibujumbura ihuriro rigira kabiri ry'abakenyezi b'imboneza rihariwe ibijyanye no gufungura neza mu Burundi no muri Afurika anahamagarira abanyamitahe gufata gufashanya na leta muri uwo mugambi ujyanye no gufungura neza ngo ni ngo ntibabanje kwiga ingaruka mbi z'urucanco rwa coronavirus rwaje gihutihuti bikaba ari byashikirijwe ku munsi w'Imana n'umushikirankanje wa mbere w'u Burundi mu ntara ya Rutana ariko kandi ngo urucanco urwago ni gwiza abanyarwanda bagera kuri cumi bafatiwe ku butaka bw'u Burundi barashikirizwa kuri uwa kabiri gisirikare cy'u Rwanda byamenyeshejwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi mu bijanye naho na bucana yandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri tubashikiriza ibijanye n'ikinyamugongo ingwara ifatira nyene mu ruhande rw'umugongo go hepfo dasubiye kubaramutsa gukarihiriza ubumenyi abakenyezi b'imboneza ku kamaro ko gufungura neza ku bakenyezi bibungenze biri mu byo mu byakoranije abakenyezi b'imboneza mu ihuriro rigira kabiri ku rwego rwo hejuru kuri wa kabiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye icesi gyohaniro yahamagariye abanyamitahe gushigikira leta y'u Burundi mu byo kugwanya ugufungura nabi kubona umukenyezi yageze gwiwe iki kibazo ni ikimenyetso gikomeye mu gihugu kizotuma umwe wese ahari atagifata minenegwe ku ruhande rw'uburongozi bw'igihugu n'intege muduteye bizotuma twitanga tutiziganya kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi ntihagire indwara zivuye ku gufungura nabi zizosubira kwibonekeza erega n'akamaramaza kubona turi mu gihugu twidoraguza mu gufungura hanyuma tugafungura nabi kukutamenya canke kuko bifatamine negwe aha mu burundi koko biraboneka yuko atanzara ihari mugaba benshi bafungura kugira ngo buzuze inda gusa bibagiye gufungura ibyo kurya bifasha amagara yacu nibyo turabizi ntitubideha abarundi bari baratwinjije mu mugenzo w'uko utwo kurya turyoshe tugenewe abatware n'abakire gusa aha rero mu guteza imbere gufungura neza kugira ngo turwanye za ndwara ziterwa no gufungura nabi turahamagariye abanyamitahe baba abo mu gihugu hagati canke abo hanze y'igihugu gufata umugongo leta muri uwo mugambi w'iyerekwa ryiza ryo kongereza umwimbu mu guteza imbere amagara meza y'abenegihugu muri rusange na cyane cyane abana n'abakenyezi twabe twibuka ko ubwiza buca mu kanwa urucanco rwa korona virusi ku isi nabwo ngo rwaje hatabanje kwigwa ingaruka mbi zabwo byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere muri komine yavukamwo ya mpinga kayove mu ntara ya rutana hari ku munsi w'imana aho yariko hanatanga ibikoresho bitandukanye ku banyeshure n'abana nikora nubwo biruko uko ah, rangi yomeye bunyoni amenyesha ko urucanco ari rwiza ubwago. urucanco ni rwiza ubwarwo twararonse incanco nyinshi kuva tukira abana turaronka incanco zitari nke turaheza turakingirwa ariko ikibazo urucanco rwa korona rwagize mu isi nzima ni uko rwaje gihutihuti hanyuma abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya ukugira ngo bamenye ingaruka mbi rushobora gutera hari ababivugira mu ntamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu mugabo murakwiye kumenya ukuri ni nayo mpamvu iyo hageze ku izo nshansho zigurwa n'ibihugu cyangwa zakigwa n'ibihugu abakoze izo nshansho basaba yuko ibyo bihugu bibanza kubasinyira urupapuro rw'uko nihagira ingaruka mbi k'urwo rucansho batazoza kubaza abakoze izo nshansho ni nayo mpamvu mwumva ngo hari urupapuro rubanza gusinywa rwo kwiyemeza y'uko urwo rucanco urwakiriye uko ruri nihagira ikibazo uzovyimenyera wewe nyine ni nayo mpamvu kandi mwumva n'uzoja kwicandagisha wese ku gushaka kwiwe hariho urupapuro rwo kwiyemeza yuko yicandagije ku kwiwe nihagira ikibazo naho nyene azimenya niko twovyita biragoye kugira ngo wimenye kuko niwagira ingorane ntikizobuza ko umuryango ukuvuza ntikizobuza ko na leta ikora ibyo ishoboye mugabo mu gihe tutazi izo ngaruka mbi biragoye kugira ngo leta imenye n'icyo yokora n'icyo yotegekanye rero iyo umuntu ageramiwe iyo umuntu asugerejwe nibyo koko aragira ati mpuye n'umubirizi ndanywa mpuye n'igicuncu ndanywa ikiza kungiza rurahurira mu nda ndabe ko noronka mitene niko twovuga ngo urucanco rwaje kuko ibihugu byaravuze biti naho rutaraheza kunonosorwa ego mini muduhe twigeragereze Ugo rucanco rwa covid cumi n'icyenda ngo ntirubuza abantu kugwara uyo mugera ntirunabuze upfa nk'uko abandanya bishikiriza umushikiranganji wa mbere amenyesha kandi ko mwe n'izo ncanco zizimbye cyane ibi bikaba byanatumye ibihugu bimwe bimwe birondera kwikorera incanco ibitari bimenyerewe ntabwo twobuza kwicandagisha ni uburenganzira bw'iyo bwo yuko iyo kwicandagisha kugira ngo yirinde mugabo ikindi twavuga ko urwo rucanco ni uko abicanagishije bagarutse bakagwara n'ubuhwera bagahwera ni nayo mpamvu rero turiya tuti ntitwofata ubwo buhinga twumva tudatahura neza n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tubushyire imbere y'umugambi wa leta twabonye dufitiye akamaro izo nshanco kandi zirazimvye baduhaye abashinwa batugabiye incanco ibihumbi amajana atanu ziri hafi ku miliyoni zitatu z'amadolari y'abanyamerika inshanco miliyoni zirenga cumi twozirondera twozigura ngahe nitwo zohava dusanga zizimbye gusumba bwa buryo twe twari ko turakoresha kandi tubona bwadukingiye tugereranije n'ibindi bihugu turi kumwe tubibabwiye kugira ngo mutomokegwe n'abandi bene gihugu batari abangaha muri mpinga kayove nabo nyine babyumve, ntibazohave bagenda bajana insaku bajana impuha n'ibindi turabona ko izo nshansho zizimbye kandi n'abazikora ntibazikorera ubusa barazidandaza tuziguze baziguze ari benshi rero nabo barunguka mugabo tugiye kuraba icyo zigirira akamaro ku magara y'abantu tugasangana igitoyi turashimira abari kubona ko inshansho banazigerageza ko imana ibaje imbere batora urucansho rumeze neza kuko n'ubwa mbere mu mateka y'isi twumvise hazikiza hakaza n'inshansho zingana ngira ngo uko ibihugu byishoboye bingana kera twahora twumva haza urucansho rumwe rukemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu mugabo ubu hari nyinshi uburayi bugira ubwabwo amerika uko aziya uko tukumva abashinwa ubwabo abarusi ubwabo abahindu ubwabo murumva yuko bicanganye tukiri rero muri kiganza n'ubuntu bw'imana tubana dusenga imana kugira idukingire bwa natwe twirinde tubandaniza n'amakuru mu gisata cy'ubutungane ubwinshi bw'abanyororo mu busho bwo mazone yo mu gisagara cya Bujumbura ngo buva ku bantu barenganya abandi bakabapfungisha hatisunzwe amategeko bisigurwa n'urongoye ishyirahamwe ntabariza rijeje kuvugira abanyororo mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo Jean Marie Nshimirimana arongo iryo shyirahamwe atera akama abajeje intwaro gukorana neza n'abacamanza kugira ngo abantu bapfungwe hisunzwe amategeko ko jean Shimirimana kuri mikoro ya mugenzi wacu jean marie vianney kumana igituma tubona mu maramakasho yo ku mazone cyangwa mu makomine usanga ibitigiri by'abatezwa kwapfungirwa ari umurengera harimo ibi bintu by'uko umuntu aba arushiga ikenye uwundi aca yikora ku mopeje uyu cyangwa mu muporokirere uyu timumvungire ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu umushikiranganje w'ubutungane turazi ko bavyiyamirije abarundi vy'ukuri bamenye yuko gupfunga atari yo nyishu iz'ubwa mbere turazi ko nyene icubahiro yabwiye umugenduzi w'igipolisi azeza aricisha muri ayo makasho yiyumviririza abantu icyo bazira twebwe rero turarengerwa ariko tukavuga tuti ukebura wazi ntamara ibinonko twizere ko bitebe bitebuke bazoteba bikebuka mbega iyo hari ubwinshi bw'abanyororo burenze abo ibohero ryatekerezwa kwakira ingorane zica zibizana ingaruka ya mbere iza ni isuku ribarike hanyuma ubugira kabiri ingaruka ziza kuza ni ya miryango yama mu nzira igemura ugasanga kandi igemura uwari sanzwe atunze umuryango ari muri ako kasho igihugu kirahahombera umuntu naho yo bari umukarani yikorera imizigo afise icyo aterera mu gihugu ciwe ahantu hategerezwa gupfungirwa abantu cumi hagaca hapfungirwa abantu ijana niho buri imyidodombo kandi turazi na bamwe bamwe mu bapolisi baba bacunze abo bantu ko babona ko bamwe bamwe bidoka ko baba barengewe abarongoye amasone bobo ni iki bokora kugira ngo amasone yabo ntiyabandanye yibonekeza ubwinshi bw'abanyororo boraba by'ukuri mu mazone yabo cyangwa mu makomine yabo ko ata abanyororo bariko barapfungwa barenganwa tukavuga tuti abajeje intwaro rya nyabune nikore by'ukuri icyo kibazo gihagurukigwe muri ya mabohero cumi na rimwe yo mu burundi usanga yuko ayo makasho yo mu makomine no mu mazone ariyo acaja kudepa abantu muri ayo mabohero makuru makuru radiyo isanganiro mu kirundo na muyinga ni kuri mega esi mirongo icyenda n'ibice bitandatu ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani turabandanya n'ano makuru twabateguriye abantu bagera kuri cumi b'abanyarwanda bafatiwe ku butaka bw'uburundi barashikirizwa kuri wa kabiri igisirikare cy'u rwanda ku rubibe rwa gasenyi nemba mu ntara ya kirundo byashyikirijwe kuri uwa kabiri n'umushyikiranganje wo kwivuna abansi avuga ibyaranguwe n'ubwo bushyikiranganje muri amezi atatu aheze alain tribert mutabazi akaba yamenyesheje ko hari ibitenge n'ibindi bidandazwa byo mu kinywabi byafashwe n'abasirikare bacungera ikiyaga Tanganyika n'inkuru tubaza Arthur Kavabushi ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri amezi atatu aheze Annette Ribert Mutabazi yishuye ku kijanye n'abantu baherutse gufatirwa ku butaka bw'u Burundi bahava basubizwa igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi hategekanijwe iherekanywa hagati eh, y'u Burundi n'u rwanda aho haza gushyikirizwa eh, abantu eh, baba baba bashika nka cumi eh, cyane baba abacumi gutyo bafatiwe ku butaka bw'uburundi abo bantu rero n'abanyarwanda bafashwe muri bamwe u rwanda rwama ruvuga bahungabanya amahoro n'umutekano iyo bariko barabahiga hariya iwabo mu rwanda hari aho usanga bashiragira Eh, aho usanga rero bahungiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane hariya mu mashamba cyane cyane mu ntara ya Cibitoke abo rero iyo bafashwe eh, baraheza inzego zibijejwe eh, zikabagumya kugira ngo igihe kigeze nk'iki gihe baheze bashyikirizwe igihugu cy'u Rwanda mu ntumbero yo kubandanya tujyanira imigenderanire myiza n'amakungu tutibagiye n'akarere naho mu byo ubwo bushiranganji bwaranguye hakaba harimo kugwanya igiturire n'urudandazwa rwa magendo ku kiyaga Tanganyika mu ntumbero yo kurwanya igiturire no gutuza urudandazwa rwa magendo ibaro zitatu zirimo utumwanya ibihumbi bitandatu amajana umunani n'ibitenge umunani byarafashwe n'abasirikare bagwanira mu mazi mu gace ka rusizi na kajaga ibyo byafashwe bikaba byaciye bishyikirizwa oberi hakaba hagiye gukomezwa inyigisho zihabwa abasirikare hamwe no kubaronsa ibikoresho bigezweho Rakoze yatuye kavabushi ingingo yafashwe n’ubushikiranganji bwo gushigikirana n'agataya kazina muntu yugaramare rero y’imfubyi yavuze ko adakwije ibisabwa ngo ntasubirwamo kandi za iriko irashirwa mu ngiro bivugwa n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje Felix Ngendabanye kwasigura ariko ko gutandukanya umwana n'uwahora murera atari gikorwa gikorwa bukwi na bukwi ariko gice ku ntamboko zitandukanye harimo no kuvugana n'abahora babareze buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ikinyamugongo ni indwara ifatira nyene mu ruhande rw'umugongo go hepfo muganga Alexis Nzakaraye yanonosoye kuvura indwara zo makonyero n'amagufa asigura ko ububabare bufatira mu kiyunguyungu ari ikimenyetso nyamukuru bukamara igihe bivanye n'icyayiteye nko kudadarara rw'uruti rw'umugongo biturutse ku kwicara canke guhagarara nabi abakiri bato n'abakuze bose barashobora kwigwara uca n'andi y'amagara y'abantu na honera muco hakaba n'uwundi muco w'abantu mugabo bake nyamugongo gitewe n'iyindi ndwara iyo ndwara ishobora kuba iri mu bwoko bw'indwara zifatira mu mugongo za ndwara ziterwa n'imikorobe zifata amagufa yo mu mugongo ikimenyetso nyamukuru ngo ni ububabare muri icyo gice cy'umugongo ibimenyetso ni cyane cyane ububabare ububabare bwinshi bita mekanike ni ukuvuga ububabare buza iyo uri kuranyiganyiza umugongo wunamye ugororotse ariko si icyo gusa hariho n'uko usanga uruti rw'umugongo rudadaraye uruti rw'umugongo rukadadarara hamwe umuntu bimugora eh, kugorora umugongo abakarigwa ngo kenshi bivana n'akazi umuntu akora imyaka yiwe cyangwa abakenyezi bakurikiranye imbyaro mpereye nk'akarorero murazi ko abantu bakora ibikorwa biruhisha ari abantu bakiri bato abo rero bakunda kurwara bimeze uko ariko n'abantu bakuze irabakarira kubera amagufa yabo aba ariko arasaza cyane cyane mu gihe ata myimenyerezo bagira nk'umuntu akuze aguma aryamye aguma yicaye abandi bakunda gukarirwa ni nk'abakenyezi bibarutse ugasanga umugongo wararushe kubera imbanyi kubera cyane cyane imbanyi nyinshi cyane cyane zikurikirana n'ingoga inge ivugwa n'inge bashobora kuyirinda ni muri buca yandi y'amagara y'abantu izokurikira urakoze onera muco buca n'andi y'amagara y'abantu n'isozere y'ano makuru twabateguriye kuri uno mutaga ariko kubo tutatanguranye tubibutse yuko hatangujwe ibujumbura kuri uyu wa kabiri ihuriro rigira kabiri ry'abakenyezi b'imboneza rihari ibijyanye no gufungura neza mu Burundi no muri Afrika umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye icese ivyo birori akaba yasabye abanyamitahe gufashanya na leta y'u Burundi mu mugambi wo gufungurira kugirira abarundi neza ngo ntihabanje kwigwa ingaruka mbi z'urucanco rwa corona virus rwaje gihutihuti bikaba byashikirijwe ku munsi w'Imana n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi mu ntara ya Rutana ariko kandi ngo rucanco ugwago ni gwiza abanyarwanda bagera kuri icumi bafatiwe ku butaka bw’u Burundi nabo baraza gushikirizwa kuri uyu wa kabiri igisirikare cy'u rwanda nk'uko byashikirijwe kuri uyu kabiri n'umushikirankanji ajejwe kwivuna abansi mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye bakoze n'abagenzange bamfashije gutorokanya ano makuru francois Kimana niwe yari mu buhinga bw'ibyuma nawe nyine narakenuye mwese mubwira umutaga mwiza